să-mi spuni n-ai cu când să vii. Să mâișoară mărgeină să-mi spui n-ai cu când să vii. Tuna'nın Beryanı Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu Yo Sevgili dostlar hepinize merhabalar. Tuna'nın bir yanından Muammer Kitencoğlu. Ben sevgiler saygılar gönderiyorum. 94.9 <clears throat> Açık Radyo'dasınız. Ve Tuna'nın bir yanı artık başladı. Geçen hafta da söylediğim gibi iki hafta üst üste güzel söyleşiler, güzel şarkılar dinleteceğim demiştim. İkincisini gerçekleştiriyoruz bugün. Geçen hafta Fransız Canım korosunu anlattım sizlere. Bugün de ee, Kuzey Kafkasya kökenli iki müzisyen arkadaşımla hem yaptığımız söyleşiyi hem de e, onların icra ettikleri şarkıları paylaşacağım. 5 ee, Mayıs akşamı gerçekleşen bir konser bu programa vesile oldu. Aslında bir iki aydır e, sevgili Gül Yılmaz'la yazışıyoruz. E, arka planı oluşturmaya çalışıyoruz. ne diyelim? İyi ki her şey yolunda gitti ve bu programı e, olabileceği e, en düzgün kalitede kayıtlarla e, yapabileceğiz. Güzel bir kayıt aldık. Ercüment Gürçay'a çok teşekkür ediyorum. Buradan kaydı o aldı çünkü. E, çok gelişmiş bir yöntemle alamadık kaydı. Çünkü e, genelde akustik çaldılar. E, dolayısıyla e, sahneye koyduğumuz cihaz sayesinde aldık. Ama iyi bir sonuç çıktı. Evet, e, Adige Cumhuriyeti'nden, Kuzey Kafkasya Adige Cumhuriyeti'nden soprano e, Nafset Çenip, Çenip ve piyanist e, Feruza e, Kosaç e, bugünkü müzisyenlerimiz. Dediğim gibi kendilerinin hikayelerini biraz sonra ayrıntılı dinleyeceksiniz zaten kendi ağızlarından. E, bugün aslında Mayıs 15 tam da e, Çerkezlerin 1860'larda yaşadıkları büyük sürgünün e, anıldığı günler. E, zaten genellikle Mayıs ayında bu anmalarla bağlantılı Kafkasya'dan ya da başka yerlerden müzisyenler gelip konserler veriyorlar Türkiye'de. E, daha az farkında olunan çünkü 1860 dediğimiz zaman biraz daha geriye gittiğinde hani insanlar çok da bilmiyorlar, hatırlamıyorlar. Ee, yüz binlerce Kuzey Kafkasyalı genel olarak Çerkez diyebiliriz ama kendilerini Çerkez olarak kabul etmeyen e, halklar da var. Kuzey Kafkasya'da yaşayan pek çok halk e, Ruslarla yapılan büyük savaşlar sonunda e, mağlup oldular ve e, Rusya tarafından Osmanlı topraklarına zorunlu sürgüne tabi tutuldular. E, Anadolu'nun her tarafına, e, Balkanlara, e, tabi o dönemde Osmanlı toprağı olan Suriye, Ürdün, İsrail gibi topraklara da e, bu Çerkez halkları dağıtıldılar. Ee, geçenlerde de ilginç bir şekilde e, bir taksi şoförüyle konuşurken e, işte memleket konusu konuşuldu filan. E, Kosovalıyım dedi. Ben tabii klasik e, Arnavutça biliyor musun dedim. Yok dedi biz e, Kosovalı Şerkezlerdeniz dedi. Dolayısıyla Kosova'ya kadar uzanan bir e, sürgün bu. E, işte bu sürgünü anlatan ee, bir şarkıyla başladık. Düzenleyen e, Murat Kabardakov parçayı piyano ve ses için düzenleyen e, ve folklorik bir e, dediğim gibi e, Çerkes sürgün şarkısı anonim ama düzenleyen e, Murat Kabardakov. Şimdi bir şarkı daha dinleyelim. E, Feruza Kosaç ve e, Nafset Cenip, Cenip'ten. Ondan sonra e, yavaş yavaş röportajı dinletmeye başlayacağım. Şimdi bundan sonra dinleyeceğim şarkıların hemen hemen hepsi e, 7 şarkılık bir dizinin parçası. E, bu şarkıları bir araya getiren e, besteci Cebrail Haupa 1942 doğumlu. E, soprano ve orkestra için Yedi Genç Kız şarkısı ya da Genç Kızların şarkısı başlıklı bir e, takım olarak bir araya getirmiş. E, dinleyeceğimiz parçanın tercümesi de ne yapabilirim? Ve e, Nafset Çenip, Feruza Kosaç. Evet bugün Kuzey Kafkasya'dayız ve e, sevgili Nafset Çenip ve e, Roza, e, Feruza özür dilerim. Feruza Kosaç'ta yaptığım röportajın ilk bölümünü size dinleteceğim. Ondan sonra gene buradayım zaten. Sevgili dostlar, herkese merhaba. E, bu röportajı Kadıköy'de yapıyoruz. Şamil Vakfı'nda yapıyoruz. 5 Mayıs akşamı e, gerçekleşecek bir konser vasıtasıyla e, iki müzisyen arkadaşımız yanımda e, Kuzey Kafkasya kökenli arkadaşlarımız e, birisi e, Nafise, Nafiset Çenip, ve e, piyanist arkadaşımız Feruza Hanım. Feruza Kozaç. Evet. Bu arada sağımda da Aydın Çıracıoğlu var. Hepiniz e, birçok dinleyicimiz artık bu sese aşina olmalı. Şöyle başlayalım. Öncelikle ikisini de hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, bu program konserden sonra e, ne yazık ki yayınlanacağı için e, şu anda hani müziğe dair düşüncelerimi de oradan söyleyemeyeceğim ama e, eminim ki çok güzel bir konser olacak. Ee, konserden önce yapıyoruz ee, bu kaydı. Çünkü zaman sorunları var. E, ikisine de hoş geldin diyorum önce. So, welcome. Thank you. To both of you. It's uh, nice to have you here. And uh, I would like to make my comments about the music as well, but uh, the interview is before the concert and uh, the radio program is going to be after the concert. Uh, yeah, but all in all, welcome. Ee, öncelikle Nafşat'ı soracağım. Ee, genel olarak kendini bir anlatsın bize. Önce kendi dilinde sonra da İngilizce. Ee, tabii kısa cümlelerle e, ve basit bir şekilde anlatsın. So Nafset, can you please uh, tell, tell about yourself first in Adige and then in English? With great pleasure. Шимафэ сестер Нафсет слъэкъуацэ кӏэныб Адыгэ Республикым сыкъыдэхъуахьыгъ. Илъэсих сыныбжьы зэхъум Армавирэ седжэну сашъхьагъ. Уахътэм седжэну езгъэжьэну зэхъум inclusive educational systems зыфаӏорэ щыӏагъэп. Сэ сынэмэ апай Армавирэ сыкӏон фае хъугъэ. Аукӏэ сыщеджагъ, аукӏэ си музикэ езгъэжьагъ. Этӏуанэ Краснодарэ сыщеджагъ, этӏуанэ Москоу сыкӏуагъ. Ащтэтэм Нью-Йоркэ сыдэс. Manhattan School of Musicым сыщеджагъ. Джэр City University of New York си еджэн си doctorate So uh, I'll introduce uh, I'll introduce myself in English. My name is Nafset and my surname is uh, Chenib. I was born in the Republic of Fatikia, and uh, at the age of uh, six, I started my studies in Armavir. It's a small city uh, in Krasnodar Krai, so at that time, when I had to start my studies, there was no um, so called uh, inclusive educational system. And because of the problems of, uh, with my eyes, I had to go to study at the boarding school because it was the only opportunity to provide me with, um, let's say, with a decent uh, education. Just, sorry. <coughs> he will explain, uh, translate. Ee, adım Nafset, soyadım Çenip. Adige Cumhuriyeti'nde doğdum. E, ee, 6 yaşında okula başladım. Ama o zaman kapsayıcı eğitim sistemi olmadığından e, yatılı okulda okudum. Please continue. Then I studied uh, at the Nikolai Rimsky-Korsakov uh, musical, Krasnodar, uh, musical college in Krasnodar and then at the Viktor Popov Academy of Choral Arts in Moscow. daha sonrasında Krasnodar ve Moskova'da müzik okullarında devam ettim. For the recent two years, I live in Manhattan School of Music, where I studied at. Uh, uh sorry, <laughs> for the uh, recent two years, I live in New York, where I studied uh, in Manhattan School of Music, and now I am about to start my doctorate program in ethnomusicology at City University of New York. e, iki yıldır New York'ta e, Manhattan Müzik Okulu'nda eğitim gördüm. Bundan sonrasında ise New York'taki şehir üniversitesinde, City University'de etnomüzikoloji doktorasına başlayacağım. So I uh, mm, I was singing throughout all my life, and uh, my mother wanted me to uh, to be a musician. And I think uh, this is her whom I inherited my voice because she used to have a beautiful voice of very soft and uh, mellow timbre. Also, my father, who unfortunately died when I was four years old, he wanted me uh, to play piano. So after his death, a year after his death, uh, my uncle uh, bought me a piano. <laughs> So I started to play it. E, hayatım boyunca şarkı söyledim. E, annem benim şarkı söylememi istiyordu ve sesimi de annemden miras aldığımı düşünüyorum. Güzel, çok güzel sesi vardı. Hı hı. E, babam vefat ettik. Babam piyano çalmamı isterdi. Vefat ettikten bir sene sonra e, amcam piyano aldı. So at the beginning I was trained as a pianist, But at the college, I uh, started to get my uh, vocal education, uh, which I pursued in Moscow and then in New York. Uh, it was classical singing mainly. So I started to sing ethnic music, um, I would say recently, like uh, maybe uh, four or five years. Ee, başlangıçta piyanist olarak eğitim aldım. Daha sonrasında üniversitede Moskova'da ve New York'ta vokal eğitimi aldım. Ee, klasik müzik üzerine çalıştım. Son 4-5 yıldır geleneksel müzik, etnik müzik üzerine çalışıyorum. But uh, except for music, I like uh, a lot uh, reading, uh, studying um, foreign languages, travel uh, to different countries, and to learn new cultures e, müzik dışındaki hobilerim, tutkularım diyeyim ya da okumak, yabancı dil öğrenmek ve seyahat etmek. Okumak ve seyahat etmekle e, buluşuyoruz. E, we are meeting at the points of reading and traveling. Says <laughs> yabancı dil öğrenmek için artık yaşım geçti. I'm too old uh, for learning foreign languages, he says. ee, <laughs> çok güzel anlattın. Ee, çok güzel özetledim. you ee, summarize very well. Thank you. Thank ee, you. Ee, azıcık Firuze Hanım'ı dinleyelim. Ee, now can we please listen to Miss Feruza? Çünkü konserde beraber e, çalacaksınız. O da Nalçik'ten geldi. Because you are both going to perform uh, in the concert and uh, she came from Nalçik. And uh, we want to hear a bit from her. Which, uh, uh, uh Elsie in Russian. А, значит, поскольку концерт на двоих, а, хотелось бы, чтобы а, мисс Фируза рассказала угу. о себе. А, и особенно важно то, что она родилась в Нальчике. И хотелось бы просто услышать а, о вас. А. сыкышалхуар налчикш сигашыпсом бисопсо а, музыкам, макамам, э, сиригъаджану сишар сианам, э, сасфафт эво. Э, Сомдежи згорм сеуат, пианинам сеуат, ورد جزءت арма сиана Михаури, музыкальной школам сиша сишари сэжус аздзаш Firuza said, I was born and uh, raised in uh, uh, Nalchik. Uh, and it was my mother who first noticed my passion to music because she saw me always uh, imitating uh, piano playing. Like uh, I was always knocking on any kind of surfaces with my fingers, and I kept singing always. So her mother uh, brought her uh, to the school music uh, for, for, to the musical school for children in Nalchik. Then she pursued her education in the at the um, college as, uh, in Nalchik as well, and then at the um, Northern Caucasus Institute of the Arts. She graduated from there as a pianist as well. Please don't forget and wait, okay. Uh, then she continued her studies, um, her uh, piano, uh, her, her, sorry, she continued her postgraduate studies at the Sergei Rachmaninov Conservatory in Rostov-na-Donu. Uh, then she uh, participated in international uh, competition in Ukraine, where she was one of the winners. Um, so now she teaches at the uh, North uh, Caucasus Institute of the Arts. She has uh, her students there. And also, she works as a pianist, as a accompanist uh, for Kabardinka uh, ensemble. Uh, so it's a state ensemble of dancers. It's a very famous one. Yeah. It's yeah, the, that the, the famous one, that famous one, right? Evet, toparlayacak olursam <coughs> Feruza Kosaç e, Nalçik'te doğdu, büyüdü. E, müziğe olan tutkusunu ilk olarak annesi keşfetti. Çünkü kendisini sürekli bulduğu her cismin üzerinde piyano çalar gibi yaparken gördü ve sürekli evin içinde şarkı söyledi daha sonrasında annesi onu Narcik Müzik Okulu'na götürdü. Daha sonrasında gene Narcik'te üniversiteye devam etti. Kuzey Kafkasya Sanat Enstitüsü'nde eğitimine devam etti. Ee, postgraduate dediğimiz mevkide Sergey Rah Rahmaninov e, Üniversitesi'nde Rostov'da eğitimine devam etti. Ukrayna'da ödül kazandığını söyledi. Şu anda ise Kuzey Kafkasya Sanat enstitüsünde piyanist ve besteci olarak çalışıyor ve aynı zamanda e, devlet topluluğu olan Kabardinski Kabardinka Kabardinka, Kabardinka ansambulda piyanist ve besteci olarak çalışıyor. Evet, e, birinci bölüm dinledik e, söyleşinin gayet de keyifli olmuş doğrusu. E, madem Firuz Zakusaç'tan bahsettik, onun solo olarak çaldığı çok meşhur bir e, folklorik Kafkas e, Adige melodisini dinletelim size. E, bu Witch diye adlandırılan çok e, bilinen ve çeşitli versiyonları olan bir e, melodi. E, cenazelerde, toplumsal e, olaylarda, toplantılarda e, birçok vesileyle e, ritüellere eşlik eden bir e, melodi çok bilinen bir melodi ve e, piyanosuyla Feruza Kosaç'tan dinliyoruz. Witch melodisini dinledik. E, bu melodi 1986 doğumlu az önce de bahsi geçti Murat Kabardakov tarafından e, düzenlenmiş piyano için. E, dediğim gibi çok eski bir e, folklorik melodi. E, bir şarkı daha dinleyelim. E, bu defa az önce yine bahsi geçen bu yedi genç kız şarkısını bir araya toplayan e, hemen bakalım. Cebrail Haupa 1942 doğumluydu. Onun e, bir araya getirdiği şarkılardan birini dinleyeceğiz. Gri Gözlü Türkçesi parçanın. Nafset Çenip ve e, Feruze Kosaç'ı dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi e, yaptığım söyleşinin ikinci bölümünü e, dinleteceğim sizlere. Peki, e, son yani birbiriyle bağlantılı son iki sor iki soruma geldik. So the last two questions, uh, yeah. E, birincisi Doğduğu yerlerin halk müziğiyle e, ilişkisi nasıldı çocukken? E, nasıl bir evrim gerçekleşti bu konuda? E, bugün ne bileyim e, repertuarı, özel bir repertuarı var mı? İkincisi de ya daha doğrusu önce bunu şey yapalım, e, soralım. Su, e, Muammer Wonders if you have affiliation with the musics uh, where you were uh, if you have any if you have affiliation if you have a special reper- repertoire concerning uh, your hometown's uh, music my what music hometown's music A ah, hometown okay yeah, no, yeah relation I, between you and uh, your it, folk tradition yes so, first of all, I must say that I uh, speak uh, my native language, though um, I remember my relatives were uh, afraid that I would uh, forget my language because I studied at the boarding school. But it didn't happen. And it, uh, it, is my, it was my mother uh, who. Um, like wanted uh, she always wanted me to keep my language skills uh, in a i would say at least certain level uh, in a good level so that i can communicate understand and of course she wanted me to sing in russian oh sorry in, in circassian and um, you know, it was hard for me because I uh, always studied outside Republic of Farigé and I was not that familiar with Circassian tradition. Um, uh, what is on the surface of musical <laughs> tradition uh, in all the Circassian republics in Russia is the pop music. I mean, uh, if you understand what I mean by Can you saying. the last part again? So, what was on the surface of uh, mm, uh Circassian uh, musical mm-hmm. tradition was uh, Circassian pop music. Mm-hmm. And to be <laughs> honest, I didn't like it. <laughs> I, I didn't want to perform it. Because I was classically trained, I liked it. Uh, mm, and uh, it took me some time to get myself familiarized with uh, um, more authentic music. And I fell in love with uh, uh, some arrangement of uh, Circassian folk music. It rings very true to me. I enjoy performing it. Uh, you can hear that. Um, so for, for, the concert in Istanbul, uh, you can hear um, the music that I like. And I like when Circassian uh, traditional music, not pop music, but traditional music, is uh, arranged uh, for European instruments. Uh, and I think it's a very important thing for us to uh, make Circassian music known for more people, to play it uh, on the instruments that are mm, more familiar to people all over the world. As for me, I think uh, I dream about the project, uh, sort of a uh, crossover project, uh, when uh, I sing Circassian songs and maybe some verses translated in English. the accompaniment is in European mm, on European instruments, with implementation of ethnic Circassian instruments, and I mean uh, very old instruments such as apapshina, and unfortunately mm-hmm. nobody plays it now there. mm Uh, luckily they play it, and kamil. Uh, those three instruments that I won't perform with. I-, I want to perform with. I don't know who might be interested in that, but this is what I would mm-hmm. like to do. Ana dilinde söyleyebiliyorum diyor. e, Adige Cumhuriyeti dışında eğitim gördüğü için e, akrabalarının, ailesinin e, kaygılarından biri ana dilini unutmasıydı. E, annesi Çerkezce söylemesini istiyordu. Hı hı. Ama tabii kendisi için bu zordu çünkü dediği gibi eğitim hayatı boyunca Adige Cumhuriyeti içinde değildi, Rusya'daydı. Tabii. E, bunun dışında Adige müziğine bakıldığında en yüzeydeki alanda pop müzik var ve pop müzik sevmiyor çünkü e, müzikal olarak hoşlanmıyor. Aynı zamanda klasik bir eğitimden geçmiş. Ama e, genel olarak adige müziğine aşina olmak için biraz zaman geçirmesi gerekti. Sonrasında ise e, Çerkez geleneksel müziğini, adige geleneksel müziğini çok sevdi. Ve e, şu an hatta kafasında bir takım projeler var. Yapmak istediği şey şu, e, Adige geleneksel müziğini Batı enstrümanlarına göre aranje etmek, bazı e, söz kısımlarını İngilizce'de söylemek ve bu müziği e, dünyaya dünyaya e, tanıtmak, Tabii göstermek. renk sözlerinde kullanmak istiyor Kafkas. Ve aynı zamanda evet üç tane enstrümandan bahsetti. E, bir tanesini şu an hiç çalan. Kepşine, Kamil ve e, benzeri. daha vardı evet. Upper pshuna. Not pshuna, but upper like sitar, lira. Lira, upper It's it's a string instrument. Lira. It's like lira. lira. Yeah, it's like lira. e, bu üç enstrümanı e, Batı enstrümanlarıyla beraber bir aranjmanda buluşturmak istiyor. Böyle bir projesi var. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Ee, yayınladığın zaman mutlaka programında dinletmek isterim. We are waiting for it with uh, impatience and uh, as soon as it's it's going to be published, we would like uh, he would like to uh, broadcast it on the radio. <laughs> Unfortunately, I have to say that uh, so far I don't have any recordings like that. It's just in my mind. so as soon as <laughs> it's uh, gonna happen, as soon as it's gonna become more concrete, uh-huh. we are waiting for it. Thank you. Peki, anladığım kadarıyla profe- profesyonel bir kaydı yok bugüne kadar. Doğru mu? wonders if you published any albums up to this day, if you have uh, studio recordings. Well, we worked on uh, the album of uh, popular classical arias, uh, arias mm-hmm. from different operas, but uh, it exists like in a draft <laughs> version, let's say. There was no mastering for that album and stuff, ah. unfortunately. Um, bir tane Arya albümünde ama e, çok memnun değil. E, mastering'i gerçekleşmemiş. Taslak halindeki bir albümde yer alıyor. Genellikle e, klasik eserlerden oluşan. Aryalardan oluşan. Evet. E, Rusça mı yoksa diğer dillerde de var mı? E, was it the Aryas in e, Russian language or any other languages as well? Oh, different languages. Most of them were in um, Italian, French, Aha. in German. Aha. Peki, e, yavaş yavaş sonlandırıyoruz söyleşimizi. Eklemek istediği e, bir şey varsa onu dinley dinleyelim. Bu arada benim programım temel olarak e, Balkan müziği programı ama Kafkasya'da gelen birçok e, müzisyeni ağırladım. Onu da e, bilmesini isterim. E, İslame ile konuştuk. Jiv topluluğuyla konuştuk. Ee, yıllar önce büyük şarkıcı Anzarakov, Çeslav geldi. Onu da konuk ettik. Hani bilsin anlamında söylemek istedim. So Muammer says that uh, if you want to add something, uh, for sure you can add. And he wants you to know that mainly his uh, radio program is uh, about uh, Balkan music, but mm -hmm. always when uh, some musicians from Caucasia arrived to Istanbul. He made interviews with them. He had them uh, on his program. Mm-hmm. So up to now, he has uh, made programs with uh, Islamay, Islamey, yeah. and uh, Czeslaw. Anzarokov, I know. Yeah. Jiu is the most uh, authentic of all of, of course. Mm-hmm. Yeah. Of course. Mm-hmm. Yeah. So uh, if there's something you want to add, uh, please feel comfortable. No, I think I'm okay. If there are any other questions, I would be glad to answer them. Ee, başka yani soru varsa tabii ki de cevaplarım diyor. Ee, benim aklımda bir şey kalmadı. Yani e, soru gelmiyor aklıma. E, ve çok çok teşekkür ediyorum katıldığın so, için. Thank you so much for coming here, for being on the program. Thank you so much for having us here. <laughs> thank you. That's enjoyable. Thank çok teşekkürler. İşte böyleydi söyleşimiz. Hemen zamanı güzel kullanalım. Yine o yedi genç kız şarkısından biri. Bu defa sanıyorum anonim bir parça. Muayet. Evet sıradaki şarkımızın adı yine aynı Demet'in içinden bu Yedi Genç Kız şarkısı Demet'in içinden e, Cebrail Haupa'nın bir araya getirdiği Güzelliğin. 5 Mayıs'ta yapılan gerçekleşen konserin kaydını paylaşıyorum sizlere. <clears throat> Daha önce de söyleşimizi yayınladık az önce. Nafset Çenip ve e, Feruza Kosaç. E, söylediğimi e, yani Türkçe harflerle yazarak bulmanız çok zor. O yüzden e, benim bu programı bloğa yükleyeceğim zaten. Mahmer Keten, e, tunanimberiyaniyyet blogspot.com Orada doğru yazılışlarıyla da e, ulaşabilirsiniz. Ayrıca e, tabii ki istediğiniz zaman programı oradan dinleyebilirsiniz. Dinleyeceğim şarkının adı Seçme Şansım Yok. Evet dinlettiğim konserin son şarkısı kapanış parçası e, neredesin nerelerdesin bilmiyorum adını taşıyor. Nafset Cenip ve Feruza Kosaç'ın dinletilerinden bir tane parçam kaldı. Fakat e, hemen söylemem gerekiyor. Nafset Cenip pek çok orkestrayla performans yapmış. Hemen onları hızlıca sayı vereyim. E, Vladimir Sipivakov Orkestrası, Moskova Virtüözleri, Svetlana Devlet Akademik e, Sem Akademi Senfoni Orkestrası, efendim e, St. Petersburg Filarmoni Orkestrası ve Bolşoy Oda Orkestrası ile performanslar yapmış. 2014 yılında e, Soçi Olimpiyatı'nın olimpiyatlarının kapanışında e, Jose Carreras'la Carreras'la sahne almış. E, yani gerçekten on parmağında on hüner olan bir e, şarkıcımız. Tiyatro oyunculuğu da var. E, aynı zamanda UNESCO tarafından oluşturulan uluslararası koroda yer almış ve dünyanın pek çok ülkesinde Vatikan dahil konserler vermiş. Son parçamızın adı Hatau, e, anonim bir parça. Türkiye'de de bilinen e, Adige toplumu arasında Türkiye'de bilinip söylenen parçalardan biri. Benim de çok sevdiğim bir şarkı. Onu en sona bıraktım. Son kez dinliyoruz onları. Ee, sevgili dostlar bugün iki değerli müzisyeni ayarladım. Ee, soprano Nafset Çenip ve e, piyanist Feruza Kosaç. İkisiyle yaptığım söyleşiyi de dinlettim sizlere. Ee, Kuzey Kafkasya'da Adige geleneği içinde dolaştık. Ee, önümüzdeki hafta kim bilir nerelerde dolaşacağız. Biraz bizim coğrafyaya, Balkan coğrafyasına döneceğiz sanıyorum. Ee, bir hafta sonra görüşmek üzere sevgiler saygılar. Programdan sonra telefonun başında olacağım 15 dakika. 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan ulaşmanız mümkün. Her türlü e, sosyal medya mecrasından bana ulaşabilirsiniz ve son olarak yine tekrarlayayım. E, tunaninberiyani.blogspot.com'dan hem bu programı hem de bundan öncekileri dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.